ंदी भर रही साइण जो शर्मा जी जाइण द सदका हाई इस मती इस मतिय अॼ पल दफ़े बाबे ॾे मस्जिद विच त साल खे सरतार जनीयादा